Numero 6. Alahmania di Ahalua Vatana Bera di Misraim col lichbin yedeve kollo col districo yedeve visach ashatach leshna bea bera di Israel ashatav de leshna bea baba ben Israel ben Echorinna עבדים היינו לפרעה במצרימה, ויוציאנו אדוני אלינו משם ביד החזקה ובזרון נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את עבודנו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה. בצבא עלינו לספר בציין מצרים וכל הרבה לספר בציין מצרים. הרי זה משובח